What? Thank you. Neque tantos quam eos inspiram tractus e colligit anguis. Ad tot egregias urbes operumque laborem, tot congesta manu praeruptis op limpida saxis fluminaque antiquos subter labentia muros iam qui pedem referens casus se vasrat omnis reddita quiori dice superas veni ebat ad auras pone sequens namque hanc dederat proserp in a legem cum subita in cautum de mente accepit amantem. Ignos cenda quidem scirent si caremanes Restitit, iori dicen suam iam luce sub ipsa in memoriu quane mi respexit. Ebi omnes effusos labor, atque quem mitis rupta tirani foidera, terque fragorta agni sauditos averni. Illa, quis et me inquit miseram et te perdidit orfiu, quis tantus furor? Enitarum crudelia retro fata vocant, conditque natantia lumina somnus. Iamque vale, feror, cum data nocte, invalidas quitipi tendens, huw non tua palmas. Dixit